Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya Nabi Allah ya Rasulullah ya Habib Allah Anta sahibu rauduh Anta babullah Ya Allah ya Rasulullah anta sahibul raudhah anta babullah anta sahibul Quran anta sayyidul anam anta sahibus syafaah anta sahibul wasilah liridho ilah bisyafaati rasulillah biniatin soleha biwasilati nabiyika wa rasulika habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wa azwajihi wa وأزواجه minal من wal Mursalin khususan Nabi Adam wa Ummina Hawa alaihi masalam Nabi Lot Dawud Nabi Lot Khadir Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Nuh Nabi Yahya Nabi Ilyas Nabi Sulaiman Jami'il Anbiya wal Mursalin khususan Malaikatil Mukarrabin Jibril Mikail Israfil Kiramang Katibin alaihi masalam Sanlah Khadir Tirogi Kanjeng Sultanil Aulia Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al Jailani radhiyallahu an. Sanlah Khadir Tirogi Aulia Il Kutub Sabdi Rahman Sabdil Karim Sabdi Rasul Sabdil Jalil Rahimallahu anhum. Sanlah Khadir Tirogi Ashabi Nabi Kulihim khususan Fai Rasidin khususan Nabi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Sanlah Qadir Tirogi awliya il karamain bi makbaratil baqi wal ma'la son la hadrati ruhi syuhada ukut khususan sahabat Hamzah son la hadrati ruhi aimatil arba'a Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Hambali Imam Malik radhiyallahu anhum son la hadrati ruhi masyaihi Qadiriyah wa Naqsabandiyah wa jami'i turuqil muqtabarah jamil awliya itis antil jamiyah alladhi balagutin bi Indonesia awal wa sunan ngampel Raden Rahmatullah saya maghribi sunan diri sunan derajat sunan maulana maktum ibrahim sunan Gunang sunan murio sunan kudu sunan kalijogo Raden saya kanjeng sultan patah sunan gunung jati jami'il awliya wali wali gerobokan kiageng selausun lah khodiratil sesepuh bapak yosong naringan terawolu alikubur hadil jamaah baina baikum wa umatina wa umatikum wa jadina jadikum wa ahlina wa alikum wa limu'allimina wa limu'allimikum wa masyaikhina wa masyaikikum khususan murabbi rufi wa syaikhi sembahi maksum mahudi bin Ahmad Yasir Karawi betul rifa'i betul zani wa sallikul hadi wa abi wa umi sedoyo musibah tragedi Mekah poro jamaah haji ingkang sedo ya Allah ahli kubur muslimin muslimat wa barallahu dunubahum wa satarallahu yubahum wa yu'li jatim bil jannah biniatin sholihah birul walidin fadilah sedekah hasil makosidana hadhil jamaah fi makosidi dini wa dunia wal akhirah barokati siri lahumul fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Uhdina surabal mustaqim Surabal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladdu'alim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu ala jami'i ni'amihi Alladhi anzala alaina Bifadlihil karim Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina Wa kurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه وعلينا أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة wala tansa nasibaka minat dunya wa aksin kama aksanallahu ilaih wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin Al-Qurama Al-Aiza Al-Anjila Umana Urasul Warasatul Ambiya Datang poro alim para ulama pengasuh pondok masjid musala majelis taklim sedaya para sepuh para pengasuh ingkang rawuh telatah trawolu ingkang rinten kelawan dalu beber ilmu para kiai kula pundi kula hormati kula peteni utami romo kiai haji ansori mahfud romo kiai haji habib yahya romo kiai pujio ahmad sedaya tokoh-tokoh masyarakat Kalangkung Petinggi, Trawolu, Pak Sugeng, Pak Camat, Kapolsek dan Ramil Petinggi, Ngaringan, Sedoyo ingkang kaparingan derajat pangkat monggo ngejak umat nuju jalan selamat dunia akhirat Allahumma Sedoyo panitia Pamong Brojo Trawolu ingkang bantu Sedoyo kadang panitia sak desa. sing ngetokno urunan pira kanggo pengajian dalu menika. Dimuga-muga dipun raju, dipun ganti, dipun ijoli dening Allah ganti sedekah, muga-muga lek ndang tiba Jawa petani panene malimpah-limpah, sing pedagang batine kathah, sing pegawe swasta negeri ya iso gajahe tambah. sing duwe angsuran utang muga-muga lunas kabeh. Alhamdulillah datang para jamaah. Amin. Allahumma wis pokoke sakmunimu tak amini dadi. Muga-muga sing do dugi dawa umur gampang rizki. Sing isih Joko ndang payu rabi. Sing isih prawan entuk suami sing tua tua muga-muga lek ndang lunga kaji kok malah mati kula mboten muni lho Mbah utune sampean iki muga-muga jamaah ingkang sama lenggah ya Allah kesokan romah hidayah tambah istiqomah rizkine turah Allahumma sedulur ngapunten dualan kok macet kok awit kongguni. Demak godhong teko kene kok ya Allah. Mula sing penting bendina turu apa ora kesel, bendina gletak apa ya ora pegel sekali-sekali lek rodok wengi. Pentelengi kiai niat ingsun nak muga-muga berkah. Amin Allahumma. Sadaringipun matur tansah kalantur ya Allah diparingi panjang umur, kesehatan, umur panjang, kurang nopo bumi subur. nandur pari iso nempur kacang ijo kena digawe bubur bako ya gawe rokok nek elek ya digawe susur nek kula jenengan gelem syukur insyaallah makmur nanging yen kupur iki bakal ajur Al-Qur'an sampun matur musibah lor kidul mergo wonge do kupur ana sing banjir lumpur ana sing gununge jungkur ya Allah kirang nopo pirang-pirang nikmat ingkang diwenehno awa dhewe ya nampa krasa ning kata menungsa sing dolirwa lali syukur mring Gusti Makawasa kewajiban ora do ditindakno nek rame pengunjungan wonge pengajian rame pengunjunge bludak wonge untel-untelan kaya ngene nganti muncrat idune kiyaine lebar pengajian kok ya ora ana buktine wis wis wis bablas jane pengajian yo ning arep masjid yo gedhi supaya kersingan yo banter suarane ning kiwa tengene ijeh dobo bosok kupinge tong tong tong jari kurang seru ana kentong malah mapan pusing muni yo kowe dhewe ya Allah Gusti muga-muga waras Allahumma jujur kok ya. leres niki dina no. Ya Allah Gusti Milo monggo pelan-pelan kun indallah khairon nas. Dadi yo monggo Gusti Allah kula panjenengan niku apik-apike menungsa. berusaha kula jenengan menika patus ridhanipun Allah. Ya Allah Gusti wis kakang dosa sembrono pepeka saben dina ngerti-ngerti umure tuwa, Mbah, rambut saya putih. timeh wayahe mulih utawa wayahe ngerong pipi kisut cedak bolongan siut mung karintut mbah lho nyun sewu bumi niku bendina bengok-bengok ning kuping menungsa niku do mboten mirang kok bumi muni ngene kowe ning dhuwurku mloka mlaku guyang guyu besok ning jero wetengku kowe bakal nangis selalu Eh kowe do ning dhuwurku bunga-bunga jejeg-jogetan kowe ning dhuwur wetengku bakal susah tangisan kowe ning dhuwur kotatukulan rumangkang kabeh wawan mbok pangan ning jero wetengku besok bakal ana singgat sing bakal model-model badan sampeyan kowe ning dhuwurku do nglakoni dosa besok ning jero wetengku bakal ana siksa ya Allah iki nganggone dandang kula dandang kule ana dandang tobato aja dindindi aja sumaya sumaya umure wis saya tuwa aja tiru sinom parijata iki bocah nom ijeh dorasa seminggu ping papat menawa kira-kira ijeh do isa sampeyan wis tuwa patang minggu sepisan wis ora isa Oh ya buye buye Dino diputer boten krasa ganti minggu, ganti wulan, ganti tahun, tambah tahun, tambah umur, tambah umur, tambah cedak ngalan. Ya Allah, monggo niki kula jenengan berusaha Gusti Allah niku ridho iya karena butuh wa iya kanas kurang nopo sembarang diwenehi kok sembahyang kok ora dilakoni ya Allah nyambut gawe sak wareke kumpul bojo sak jeblose jagong sak lempoe salat pira suwene kok alesani ana-ana wae wene omah ya wegah nganggur mbok undur-undur petani ya lali pedagang arang kadang sopir kocar-kacir pegawe dosa enake dhewe Ajeng kan nono nonopo presiden iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso gak jadi DPR iso lengser, camat calon mayit, tentara dunia ini hanya sementara, polisi do hati-hati bendino malaikat mentelengi. Lurah kowe coba wegah lemung ibadah. RW kok jodoh karepe dhewe, RT kok salat ora nindakke, besok digecek ndase. Maksudku ora RT kene, sorry sorry. Sorry Pak RT. Maksudku lo RT mereka ya Allah. Piro kurang nopo? Dikai warna-warna gembili sak kendi-kendi, ganyong sak gentong-gentong, tewel sak gudel-gudel jajal tok. kok yo lali nang Gusti Allah kun inda nafsihi saron nas kuwi dadi munggo awakmu dhewe elek-eleke menungso ora usah golek eleke wong liya senajan pintermu sundul langit mabur ngambah dirgantara ampuh iso nyigar angin lir kadya sedekahmu kuwi nggo nambahi segara umpama aja adigang adigo ngadiguna aja do rumangsa bisa ning bisu rumangsa amal kula penjenengan urung mesti ditampa ora usah ngelek-ngelek wong liya awak dhewe bosok kakean astagfirullah iki semangat-semangat tenan nang kecah iki ngene iki besok nganti digodhog malaikat tak tembiling malaikate iki anak buah gue iki salam alam ala Angger pokoke ngger cedak kiai protes kok ngono ae. Kula bolone kiai kok malaikat wis ngono ae. Salah ala Muhammad. Ya Allah Gusti, subhanallah. Kun indan nas. Dadi mungge menungso rajulan minan nas. Dadi omong nggih menungsa kula jenengan menika sebagian wong sangka menungsa maksude kula jenengan iso aweh manfaat karo menungsa liyo Pak Sugeng iki kula jenengan khairunas anfa'uhum linas saapi-apike menungsa yaiku menungsa sing iso aweh manfaat karo manungsa liyo. mula pengajian kaya ngeten niki Pak Lurah acarane sedekah pun dene ana wong ngarani bid'ah kuwi wonge ora ndah ora tau sekolah bocah niku. Wong sakniki niku ya Allah. Sithik-sithik kafir, sithik-sithik musyrik, sithik-sithik bid'ah ya Allah. Angen-angen iki nek wis singgo dawa ki mesti swarga pret durung mesti ya. Ya Allah awamun boten usang boleh eleke wong liya. Sedaya menika namung pados ridho dini anane sedekah rak mung judule wae. Intine ya sedaya kembali inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil An-Nabi sallu alaihi salawat salawatullah alaihi niki nembe ngundang malaikat sik kersane malaikat iku nekseni bocah iki ngaji ngono kae ora pitisan ra masalah ya kowe nang ngerti kene aja ngerti kene ae awet mau tak lirik kok ora ngerti ku yaine ngerti kene regane pira yai lho nek cocok regane matur bose kembali kae ya, annabi annabi sallu alaihi salawat salawatu yang tak pantas di surga tapi tak kuasa di neraka hanya syafaatmu ya Rasul yang membukakan kunci surga tolong kami ya Rasul santri-santri kami ya Rasul berilah syafaatmu ya Rasul agisna agisna ya Rasul Salam ala Muhammad Salam Supaya batil Ida fa'alu. ngatek buat apa nggih? Ibu ngatek seneng, Bu. Nek puter ngadeg mboten seneng. Wong wedok seneng anak ngadeg. <laughs> Oh, malah mlomo yo kasmirah ya Allah. Allazina Ida fa'alu fahisatan. Wong-wong akeh sing nalika padha lakoni kejemberan kemaksiatan iki dino timbuling goro-goro jari zaman wis tuwa jari zaman tuwa zaman akhir jari zaman akhir zaman edan jari zaman edan sing ora edan ora keduman iki dina kemaksiatan kemungkaran kejahatan perzinaan berkembang pesat terang-terangan ora joko ora perawan sing tuwa ora ketinggalan sandal teklek ning grikilan tuwek-tuwek yo cek ah, Nggih napa mboten? Iki dina ya Allah. Lam tadharil fahisatu fi qaumin hatta yu'linu ila fasha fihim ataun taun wal auja. Nalika donya iki wis edeng-edengan kemaksiatan. Dosa wis cetha terwaca bakal ana bumi musibah bencana, pagebluk mayangkara penyakit angel tombo. Angger wis edeng-edengan kemaksiatan iki bakal larang sandang pangan suwe ora ana udan mergo prawane doedan. Wis remuk iki dina kan. Penyakit saiki aneh-aneh kok. Pun werna-werna iki dina ya Allah penyakit saiki werna-werna. Sing sugih stroke, sing kere stres. Kira-kira milih ndi sampean? Muga-muga waras Allahumma. Lah iki dina ya Allah Gusti nyuwun sewu. Zaman rumiyin, zaman Kanjeng Sunan Kalijaga, zaman wali, zaman semono Ki Ageng Selo. Iki zaman biyen pancen ya jahiliyah, jahiliyah, jahiliyah asli, malah luwih gampang luwih ngandani kok. dikomongi wayang wayang wajib sembahyang pun dilakoni nglakoni sembahyang diulangi kiai Yahayu yakoyum, Yahayu yakoyum, ya hayu ya qayyum ora ketang rapati cetho angger manut kiai muni ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya padahal muni ya hayu ya qayyum ora iso ning nganut karo kiai yakayuku yakayumu, ya kayumu kok ya mandi mergo nganut karo kiai gampang dikandani jahiliah biyen ora kaya jahiliah saiki Jahiliah saiki jahiliah modern. Modern itu sama tembung bahasa Arab mudirun, nek diwaca wakop mudiren, artine petang butek, ngeres, pokro glibet wong saiki. Nek dikandani kiai nyai. cah saiki niku. Ya Allah Gusti, rambut semiran abang ya lah. Ya anak anak buahku iki kok. Besok digocok malaikat tak kempiling malaikate. Salam Allah Muhammad. Ya Allah Gusti, moga-moga do waras Allahumma. Ono sing kene tau to kala jengking, kene kodhok jengking. Wah, edan. Ono sing srodok geng ning Islami geger tato gambar masjid ta iya. Eh, Islam ya, geger tato gambar masjid ya. apik men masjid ndi? Masjid Rawolu ya. Apik men. Mboten namung geger kula gambar masjid. Ngajeng iki kula gambar bedhog ya. Kersane nek andan kula krasa kok ya. Tapi gambar apa tole? Gambar beduk, Yai. Lah gambar kok mung beduk tok. Ora ono gambare tabuh apa ya iso muni. Tabuh teng ngandhape niku, Yai. Usah ki nek kokrul ya iso ngomong kok piye. Le, dalem, Yai. Kowe ki nek sembayang kira ya madhep ngulon, madhep kiblat. Nggih, Yai. Enek eh, nguyah ngono kuwi, aja madhep ngulon, madhep kiblat, madhep kiblat, Ka'bah ki ra ilok. Kula madhep ngulon, Yai, tapi tak endok ki ngidul kok, Yai. Lho sakit nek kokrol iki lho. tak omong ta saiki kok. Lho saiki jane akeh wong pinter, neng ora bener malah do keblinger. Senengane ngombe komer edan nomer. Mula bumi suwe-suwe dadi keder, jane wong yo iya ngaji ning ora do dilakoni. Jane wong ya ahli ilmu ning kelakuane kaya ah, assalamualaikum. Waras-waras Allahumma. Wong edan akik kabeh kok. Edan eh, watu kabeh kok nggih Mas. Zamane jaman watu menungsani wis do atos kaya watu. Mun sak idine kiyaine lebar pengajian kok ora ana buktine. Wis wis wis bablas. Jangono Mas, aja ngono. Dipondo aja ditutuki. Nek Mas sergo panggonan kang ngaji, nek kepengin ayo diparingi Pak Kiai khusus lagu untuk dirimu ya Rasulullah Allah salamun alaik salamun salawat asam urat pinggang sehat darah tinggi lari Terima kasih. saiki Zaman rumiyin itu anaknya akeh, rolas. Sepuh lho nggih ta? Takok bae-bae kae anake sing 8, 10 nggih. Biyen bagi gampang oleh perecet bladan, masak-masak dhewe isa ta. Awong ah, saiki kon ngeten ora wani Siti yang ngresni lara sithik eh sing sak Biyen boten kok. Wong biyen iku gampang penyakit yo gampang tambane. Wong biyen iku anak limo kene mentret, kene masuk angin, kene ngelu, kene watuk, kelikar ke kero ilmu gas waras. Belum biyen keroan waras. Flu saiti ana flu aneh-aneh jenenge flu burung. Burung ngertos yo. Ibu, eh, burung ngertos, Bu. Manuk yo. lho nyun sewu kula nate maca ten koran keracunan iwak manuk yo lah kok iso mlenting ora iso kempes sajroning sangang wulan kok yo ya awak apa kuwi cilok ya awak Gusti mental ya wis kono dikelamuti Salam Muhammad rungokno to yu manuk ki dimaniman mergo mlenuk yu anakmu kuwi ditutupi titikno kiai ben do dadi santri perawan saiki do edian kok roki meletek mengisor ya wae jaket sesek sisan kowe bonceng sing lanang kae montore kan keisen jendhit mburi <laughs> jengkek kowe boncengan kene mburi ketok SMS silit meletek sithik Astagfirullahaladzim. Lah wong kiai wing ngewel meneh kowe tadi. di. sewu ibu-ibu, ana iwak te ora tutupan, kucing merah kok ora mangan, kuwi kucinge goblok ya apa ora Mas? Lho rungokno yo kucinge muni nggih kok yo. Iki ditutupi ngangge napa? Ngaji. Allahumma. Lah iki monggo to. Iki ulangi Quran anak mulun jenengan anak wong Islam syukuran sedekah bumi nglawan kiai ngundang pengajian beber Quran semini solawatan malaikat medun bumi ini kesoan kerohmatan mugo mugo rizki ini gampang uripe do tenang kredit iso nyaoro Allahumma Nenek mengisi ini kemaksiatan Ya Allah Gusti Mula terawalu Pak Sugeng Pak Sugeng Niki mau Atau <laughs> ah, lu geng niki saestu Pak Sugeng iki monggo dibuka di Sotro Wolu lumantar ilmu angel nek durung ketemu tapi nek wis ketemu uripe maju bakal entuk pangestu duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki-saiki penyakit saiki warna-warna ya Allah Gusti HIV nyerang sak donya virus jenenge AIDS aki anune itu digunakan eh sembarangan anune itu digunakan sembarangan ya Allah Gusti pentol dikelamuti ya wis muga moga laris ya wis aweh pentol kayak mau Ya Allah, niki monggo pagebluk mayangkara penyakit angel tombo merga donya wis kebak dosa ayu sak sakniki lumantar pengajian biyen pinganane senajan dosa gedhe audolamu angku sarum kedongani ngoyo karo awakmu dhewe apa arep ngombe jeruk ora bakal ngantuk susu wah saya mantep trawolu saya ndalu wedang kopi cilik kopine coklat Ya ora cocok. Ana kopi, ana jahe, ana jeruk, ana susu kurang apa? Ora seneng-senenge comyang whisky brandy campur banyu aki mbok goblok dadi siji. Apa ora mritili to pri jupri? Muga-muga waras Allahumma. Kembang rawe, monggo dados le. Moga-moga waras. Hey! Woi, dimo, dimo. yeah, ki ya, diklamuti sik kok. Iki bocah iki anu kok. Kene sing ngemut iki malah sing kelanyeman kene kok piye. Ya. La ilaha illallah sing ngemut kene sing kelanyeman kok kowe iki lho. Iki kok mbayangke piye to le? Uga-uga dilebur dosa Allahumma. Besok ketemu nang swarga Allahumma. Likulli syai'in sikalun. Nyun sewu. Segala sesuatu perkara itu ada alat yang untuk mensucikannya. Merga napa? Ora ana suwijining perkara sing resik terus tanpa reget, tanpa kotoran ora ana. Kadang suwijine dina perkara ya kena reget, kena kotoran nggih napa mboten? Iki iso resik dikumbah ana alat werna-werna sabune. Umpama omahe kotor diresiki nganggo alate sapu. omah gendeng disaponi abot enteng yo dilakoni pakaian baju klambi mesin cuci ring sodaya dikepriok sabun disikat digeles resik suci mobil kotor sampolin dadi kencling iki sing kotor perkara alat sabune sing gawe ngresiki werna-werna lah sak menika napa alat sing gawe ngombah ati kula panjenengan menungso menungso sanga lafal man nasia man kuwi artine wong nasia artine lirwa lali luput dosa unen-unen wong Jawa menungso menus menus sing kakean ning dosa aja digawe kulino zakarullah fastaghfaru lizuno bihim senajan dosa kaya untuk segara Dosa gedhe kaya gunung umpama zikir diwaca istighfar saben dina tobat nyata ora baleni dosa sing kelewat kadaluwarsa rasa getone langsa pengajian gelem teka muga-muga dilebur di amin Allahumma Allahumma niki mboten nenten menungso gak duwe salah ayo ning syarate walam yusiru alama fa'alu wa hum ya syarate dilebur dosane aja ndlurung durung aja mbok pol-polke saiki wis ngerti cedhak kiai ngrungokno ngaji mbok pentelengi prawan mangan apa iki kowe mangan apa kowe dikelameti kaya ngono kuwi sing ya Allah Gusti uncal kira ono meteng kowe sangar-sangar ketok iki gak piye Ya Allah Gusti, saiki wis ngerti ayo diowahi ayo dilongi. Sing asane rong botol sesuk sebotol, sing asane sebotol terus waras. Sing amin Allahumma. Monggo niki pelan-pelan biyen nganane wong biyen ya biyen saiki saiki nggih. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. yeah, yeah, muga saya sesuk sembayang alhamdulillah. Yai ora pesen warna-warna akhir sembayang pun besok ketemu kiai. Allahumma. Anak kowe ora sembayang ya, sorry aku ora kenal aku ngono ta. <laughs> ya Allah Gusti, muga-muga berkah amin Allahumma. Kula critani wonten setunggalipun cerita tengik. Tengik niku bajingan saking suwene. Ngantek tengik kok. Temenan wis pokoke pol iki. Lah iki cerita rumakno iki cerita iki. Ana tengi Ora gitu. <laughs> Ana tengi wis pol-polan. Lah ana kiai mangkat pengajian bane gembes. Lah delalah tengi niku mandek. Mandeki kiai. Kenapa apa yai? Anu kok Kang kung gembes. Ban sampean gembes pun santai lawan yai. Sampean tenang yai, pun sampean ngunjuk kopi niki pahit yai. <laughs> Iki kopi cilik orang kaya gula kok piye. Eh, iki tengek kok apik ra karang. Oh, Kon nyai samar mboten susah. Asin ah, temu Kyai. Aku ki arep pengajian malah bani gembes ngene iki piye. Pun Kyai, sampean lenggah mriki, sampean utut-utut napa ngombe ngombe wedang jahe niki Kyai monggo, monggo, monggo, monggo, monggo yai monggo yai. Hmm. Pripun Kyai? Wah niki mantep. Ya ya wis. Pun Kyai, sampean lenggah Bar urusan kula, Yai. Mangke kula tembele, Yai. Lha niki tengik ijos kok piye? Pun niki kula tembel, Yai. Niki rodo sampun kula pasang, sampun kula tembel, Yai. Monggo kula atur lanjutaken perjalanan jenengan kok dongake slamet, Yai. Matur nuwun ya, Kang. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Lah kowe iki ki arep ning ndi? Nyun sewu. Aku tak takok arep kowe kuwi kok kesusu temen kuwi ki arep ning ndi to, Kula jeng lonte kok, Yai. Lho sik rungokno sik ta. Lho iki rungok iki tengek ning bloko suta kok piye? Kiai kaya ora pati krungu ngono, kaya ora percaya. Piye le? Iki crita ngono sik ta. Sallallahu Muhammad. Kiai iki kaya ora pati krungu. Piye le? Kowe mau arep ning ndi? Wah jeng lonte kok, Kiai. Kowe arep nglontre. Iki yai arep nglawrang ora enak wong bar ditempel bane kok. Kowe arep nglontre. Ya wis tak dongakno muga-muga kuat ora potol bekakasmu ya. Lho <laughs> kiai le dongake ya apik kok. Bareng kados nonton kocap kacarita ring sing padha sing tengik melangkat ning gone kemaksiatan, sing kiai nekali nang pengajian beber Quran tuku nang pengajian ngejak ganjaran wong pirang-pirang. Allahumma kiai sak santri sak lapangan munggah swarga kabeh tengik dihisap mlebu neraka. Ngosik karo ngono sik lah. Lah bareng tengik. <laughs> Aku wae guyu aku wae guyu. Lah bareng tengik niku mau digocek ning neraka. Lah kiai iki ora pas mlaku-mlaku ngliwati neraka. Ngono wong ireng niku bengok-bengok. Kiai, kiai Nyai. Kowe iki sapa? Raimu ireng kaya ngono kok. Aku ora kenal kok. Alhamdulillah kene to. Aja-aja kene. Rodo colok tengek kok ngono ini lagi. Lah kowe Lah kowe mau kowe iki raimu kok irenge kaya ngono kuwi sapa? Nyai, sampean supek kali kula. Laku kuwi sapa? Kula tengik niku ya. Sing sampean ning pengajian, bane sampean ning tuwang. bane gembes. sing nembel niku kula yai. Kowe tengik kae. Nggih kula yai. Sing nembel bangku kae. Nggih yai. Sing lebar nembel terus mangkat kula. Nggih kula yai. Oh, sik sik sik ngene ngene. Kowe ning kene sik. Aku tak lapor karo Gusti Allah ya. niku kiai lapor karo Gusti Allah. Nyuwun sewu Gusti, nika tengik nika kula kula becik jak wonten swarga yai. Gusti, menika kula jake ten wah ora iso kuwi kiai, wong kuwi pol-polan maksiate iki slemok rek. Ora iso kiai, nyuwun ngapunten Gusti. Kulo naliko mangkat pengajian ban kulo gembes tenggene toang umpami boten dipun tempel kali tengik menika kulo boten sugi tan boten sido ten pengajian boten saged beber Quran boten angsal munggah kamul yang ngejak wong wirang-wirang niku nggih gara-gara tengik menika oh ngono ya wis ya wis karepmu Nek, dalem ya kowe dina iki melu aku ning swarga ah, boten ya sampeyan iku sembrono wong tulisan kulo neraka iki lho nomor 9 niku neraka iki tengah iki ngeyel kok dikandani kok ngene kowe dina iki ora usah ning rokok ayo mentas melaku ning swara ah mboten ya ayo mengki gu salah sampean wong iki ku kon rokok ngene lho tak kandani iki mau aku lapor karo Gusti Allah dine kowe dina iki diunggahke ning swarga mergo kowe alikala semono kowe mbantu aku beber ilmu ning pengajian nah apa kula Lah niko kowe ra tau nempel banku. Mula dina iki kowe saiki di ngapura dening Gusti Allah, kowe munggah ning Alhamdulillah ya. Waget saya Alhamdulillah. Berarti senajan kaya ngopo nek khidmah karo kiai nganut karo kiai, besok bareng mlebet wonten Allah Allahumma. Ki mlong kaget mencolot kok. Mula niki masyaallah Pak Sugeng, mugi-mugi sedaya ingkang sami lenggah kebuka manah Allahumma. Niki monggo. Wa bataghi bima ataka Allah daral akhirah. Ayo padha golek akhirat. Ayo nyambut gawe ning kanggo akhirate, pira-pira nikmat sing diwenehke kanggo dalan pangerane. Ora ana menungsa tanpa ana salahe suwijining dina nek dilebur dosane pira suwene ana wadah sing lumah nek rapet ngisore iki wadahe mengo berabot diturungokake kaya ngeten iki nggih tak gambarake kaya dene wadah sing rapat terus mlumah diomongi kiai lebok kene ngati terus disadari oh iya Gusti kula kakan dosa kula kakan dosa ya Allah muga-muga awit mulai dalu menika kula badhe manut dawuh kiai sing diomongno amin Allahumma orang ngaide kalawangsa dosa gawe dosa nanging aja nanti bisa anu ketresna pancen menungso nggoning salubut lan dosa ning dosa aja digawe kulino Witeng tresna mergo jalaran saka kulino ayo tobat nyun ngapura kiai kewajibane dakwah sampan manut alhamdulillah ora manut terserang Wong pinter sampeyan tuwa jenengan kula elek non jenengan boten gugu kula. Kula nggih mboten serik. Dene besok nek digecek malaikat rasa-rasakno. mula ayu digradapi awake dhewe-dhewe ora bakal iso ana wong iso nambani nek ora buka mana hati pribadi ditambakno menang rene dewa dewa solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Si Rama menyang Solo, si Rama, si Rama resi ana awakmu sangka najis sangka kotoran wundu hadas jinabat adus resi ana batinmu mikir istighfar sing diwaca nek wis si ayo menyang Solo mangkat ning masjid musala salat oleh-oleh payung Monggo mong salat sembahyang sing bisa iso digawe oleh-oleh sowan nang pangeran dadi payung ning ora-ora maksar mak jentit. Nek kowe jentit po maaf bojomu obat. Maksude ngeten yo, mak jentit niku Allahu <laughs> Angger obah tambah. Ya Allah Gusti, cah iki cerdas tenan cah iki. Jos, sallallahu Muhammad. maksudnya kanjeng sunan kali jogo mak jentit niku Allahu akbar ini karpi wis mak jentit nek wis Allahu akbar jentit kuwi mati sak jalan yang mati. santan mati botong jotos menengai ora kena obah ora kena pola pola nek wis jentit ora kena pola ora kena obah obah nek obah obah medeni nek wis muni Allahu akbar mpun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bin Iya, karena butuhan. ya, wis jentik aja ngurusi tamu. Ora kena obah, ora kena pola. Ya Allah. Ora kena pola obah-obah. Nggih mboten? Mula nganggo ilmu sembayang jamaah kok ampyak-ampyak awur-awur jamaah wong limo, gendeng kabeh. imam siji papat makmum pekok kabeh remok tok makmum sing tengen dhewe ngentokke bahasa Inggris lewat belakang yes ngentut wong bocah ora tau ngaji ora ngerti nek ngentut dadi batal salat meneng padahal batal meneng ae sisae ketimbalan ambune tanteng tanteng ngentut kowe ngomong lah wong sembahyang pek ngomong ya batal kok ora ngerti nek ngomong dadi batal salat batal loro sing nomor 3 katut eh salat ngomong salat ngomong ki batal ngawur kowe kuwi batal telu sing nomor papat ketimbalan eh nek ngandani mengko nek wis lebar saiki salat dhisik padhe batal kowe blok goblok <laughs> makmum papat rusak kabeh kare imami imami ulah-ulu sisan nggo salat kok diomong dhewe wis salat meneng kaya aku ngene Nek wis jenti aja pola, aja obah-obah. Nek obah-obah medeni dene yen ya urip golek. Ah. Nek wis asalamualaikum warahmatullahi jenengan wis urip meneh. Ayo golek duit. Wa idza quliyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wape muni Allah muga-muga rezekine berkah mah Lebar sembayang buyar golek rindaning pangeran. ayo golek duit kerja ning pabrik monggo ning gone kantor kena ning gone bangunan ora apa-apa golek duit sing akeh nek mati digawa lho napa saged ya iso tanpa duit kabeh ora ana umroh nganggo duit kaji nganggo duit bangun masjid nganggo duit pengajian ngene iki ya nganggo duit wong sonsone dhek dhewe ya digawa-gawa rene dhewe ya diunek-unekke dhewe lebar ya gawa mulih dhewe njaluk duit kok wong ngincen kaya ngene iki ya njaluk duit ora ana sing tanpa duit nguyoh saiki wis 2000 ora bayar ngentut kok kuwi sembayiran nganggo duit tanpa duit ora ana rokok teko <laughs> ya Allah kaji kaji kabeh panitiane ya Allahumma kok tak uncali beres iki polahmu mlongo sabar sabar sallallahu Muhammad Ya Allah Gusti, iki dina Masya Allah Piro kok ingkang kula penjenengan tompo Kerja golek duit monggo Entuk monggo golek duit sing akeh tanpa duit ora nono Kanjeng Sunan Kali Joko iki tulanan sepele kok cublek cublek suweng suweng ngeteng kelenter mambu ketundung gudel apa gemole ra lere sapa guyu ndelehake sir sir pangotele kopong

sing dadi bocahin jengking maksude kue kulon jenengan dadi menungso raketang udeng-udeng andasmu walah bintang jenderal pangkatmu wong dadi menungso wajib jengking tur kudu eling eling ora jengking ora kena jengking ora eling ora sampurno ayo mas jengking ora kok le, sing penting aku eling diwajeng kang jengking pledan-pleding nek ora eling ya ora penting sing penting kurak yo eling lah terus salate piye mas wis to tak eling-eling tak batin wae kok la ilaha illallah wong salat kok mung dieling-eling nyun sewu asal asolatu tanha anil faksa iwal mungkar salat nyegah nahi mungkar nggih to sembahyang uripe tenang Allahumma Islam I S L A M I ingin selamat melaksanakan ajaran E Muhammad I Isa uripe kepenak orang ngayak-ngayak. E subuh imane tangguh panen dadi woh. E luhur uripe makmur ngantek bisu ning alam kubur. A asar nyeganai mungkat urip ora kesasar. E magrib mumpung urip sing tertib iki nek kula nglakoni sembahyang nyegah, nyeganai mungkar. Iso ngrasakake iki jae apa kopi legi lan ora. Iku nek mung mbok pentelengi di batin ora bakal ngerti iki nek kopi ora legi. isone nek wis dicekel gelase lah dirasakake nah iki jenenge kopi mantep yo ngene iki wahite ya Allah Gusti isone ngerti dicekel gelase nembe dilebokke nang cangkeme ngerti rasane dikecap tilate eh pahit tambah legi walah mantep tenan ki Lah tunggu, liku nyuwun sewu. Saiki umpama nyuwun sewu wis kene wae. Duwe bojo terus diudoni kok kene ngarepan, terus dipentelangi dibatin tok. Diangen-angen dieling-eling apa ya iso meteng to, Kang? iya apa ora? Isone meteng ya diunggah. <laughs> Salat kuwi isone tentrem ya kudu dilak. Ngono lho maksud kuwe, coy. Lho ngono ta, Bro. Salam Muhammad. Iki nek bareng jengking duwe DUWIT, D doa usaha wiridan iman takwa doa. Tangane diler madhep mendhuwur. Mbok menawa ana malaikat andu rezeki, temenan. Ana malaikat nyekel watu ake, cublek cublek suweng. Cublek cublek suweng. Suweng niku anting-anting, mas inten mutiara duit. Niku gentenan nyekel mut beng niki. Yo Kasmira tuku ngene sukene nek kandhan kandhan jaluk Sri Sri ngene Siti Siti ni Kasmina <laughs> ki muter gentenan duit niku gentenan nyekel nggih napa mboten Donya niku gentenan ora ana sing ora gentenan lurah ya gentenan kiai ya gentenan RT gentenan omah gentenan karo ibu bojo ya gentenan Ya Allah pegatan karo iki dirabi cah kuwi iki sing lanang mati sing tak jahe tangis ana bojomu entekno lho mripatmu tidak akan lama lagi akan jatuh di pelukanku <laughs> genteni rondone ora ono, sing ora gentenan donya jebul gentenan mulo nek wis kaya ngeten iki gak ana wong mlungsungi ya Allah Gusti suweng niki muter gentenan donya suwenge teng gelenter, dhuwit iku dilen Angger gelem karokah obah polah entuk berkah. Lah wong saiki ora gelem nyambut gawe, kepengin entuk kaya gedhe ning diplayune, ngapusi kancane, sing kere dicece, sing bodho digiro-giro, sing gedhe mikir waktu. Eh. Njajah saiki kurang nganggo bedil, kurang nganggo tank, iki dijajah negara, dijajah buta kala pracana. ini abang cangkeme ombo. jagune dolempoh dewa dhuwitan meja karo sing bal-balan ana sing jotos-jotosan sementing komisi tanda tangan buta luar negeri ya Allah pabrik-pabrik gede pinggir dalan sing duwe sapa buta luar negeri rakyat Indonesia ngemis ning negarane dhewe ora kerja pabrik piye wong sawis entek dituku cah kae nggih sumber minyak ngetan rono sithik ini nggone cepu Bojonegoro sumber minyak gedene kaya ngono selange gede sing ngolah sapa bruto luar negeri rakyat Indonesia dadi satpam nggih nggih nggih kere kuwabe nek wis muni ya Allah BBM mundak minyake dhewe didol karo awake dhewe mundak regane BBM kok mundak kabeh rego-rego mundak endok mundak gula gula kopi lahir karwan Ya Allah lengo mundak susu ora nek susu tapi jane ngene ah susu mundak ning kene iki nek kemri apa ngene iki dina sing medun mong katok tak lho sembarang munda kabeh ya Allah. Monggo to ora nyublek-nyublek nopo. Kurang napa bumine? Indonesia meniku subure. Ya Allah wortel tomat boncis. Sapa sing teriak biasoke ndase. Salu Allah Muhammad. Iki ya ayo mripane dipisih antaring cah. Ndongake kowe kok angen namu sing tanggung jawab swarga cah iki sapa? Salu Allah Muhammad. Ya Allah Gusti, muga-muga berkah ya Allah. Allahumma Niki direwangi ya Allah Gusti. Monggo nyublek-nyublek napa wingi niku lho. Ngaji ten daerah Temanggung ana sapa wortel tomat buncis kentang salak wortel kentangi pirang-pirang. Aku dikai kentang sak-sak kok. Gawane kentang sak-sak yo. Alhamdulillah yai nandur kentang. Saged damel tumbas katok. Mangke sumangsa-mangsa katoke suwek kentange metu kena digawe tuku. Iki ra salah pikirane sampean kok. Iki delok tangane Kyai nandur kentang. Wong wedok kok delok Nandur kentang ngene lho, gawe tuku katok. Katoke ngene, sumangsa-mangsa katoke suwek, kentange metu. Kentang sing ning kene iki lho. Nandur kentang ra yo metu kentang to yu. Lah pikiranmu kentang sing jero katok kok. Raketang nyublek-nyublek napa tanpa duit ora ana mambu ketundung gudel gudel niku bocah cilik anak kula jenengan iki lho mambu duit seneng cah cilik-cilik iki lho nangis golong kuping tuki 20000 wala klakep meneng mae tuku bakso sing ana pentole pake ngaso ketok kon njaba sik sik sik ngene lho kan lawange mengo pake ngaso ketok kon njaba Iwang wedok pikirane wis keras ki mau. Bakso sing ana pentole, pake ngasul ketok konjoba. Oh, konjoba to. Angen aku teko ndi? Iki aja ngeres-ngeres. Apa meneh kok Pak Gemo? Pak niku gerang gaplok tuwa. Wong e nek ora dhuwit lirak, lirik walah ya Allah. Matane ijo nek ora dhuwit. Sopong guyu ndelikake korupsi pirang-pirang miliar keluar negeri minggat rakyat ngantek do melarat. Ya Allah Gusti, kecekel KPK, kecrek polisi disoting ning TV yo guyang guyu kentir kuwi. Sirpong delik. omahmu lima, mobilmu songo, bojomu ramu siji wolu, kaya Mbak Subur rondo-rondo, sing mbok goleki tumpukan donya, akhiratmu ora mbok tindakno. Oh, oh, besok kopong kosong akhiratmu ora entuk bagian napa-napa. Monggo kula aturi pinarak wonten neraka nak undur bilane. Nipo nangi aku nyambut gawe Nanti lali marangi badai Awet esok mangkat lungo Mulai sore nganti jam limo Neng nyata neng bendo Gak bisa diangsa Gak apa bete? Ya Allah Awes ngerti rizki Iku pesen gosti Diburu ayu Yang turang yen nyambut gawe ning lali nyidakane percuma seneng endonya ning akhirat sengsara Lantulur ayo do tindak At ngelingan Untuk promo siji Promo siji itu wong 12 mung sing sak sijine wong 10 120 sing kene ya ngono pokoke kaji kabeh Allahumma muga-muga la barokah amin Allahumma ditum sithik dan kabeh niki kembali ke lek iki pun ngantuk napa dereng Yamene jam 8 jamu bosok. Ora ono batune. Yamene jam 8 cah kuwi. Sumpah, iki jam 11 punjul wol. Punjul wol. Punjule tok. Allahumma sholli ala Muhammad. وابتغي مَا آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين golek akhirat monggo ngibadah ngarepan masjid cetha ning lapangan sampan lenggah ngrungokno Quran diwaca ning aja nglalekno bagianmu kang ana donya monggo kerja golek duit sing akeh nikmati digawa kanggo sedekah kanggo pengajian kaya ngeten iki sedekah siji sedekah siji dires dilebur dosane loro resik bandane telu tulak balak ponco boyo penyakit waras awake papat seneng sing ngrasake semene ora mung trowolu tangga desa padha rene papat lima duit sing dintoke kanggo kaya ngene diijoli dening Gusti Allah saya gedhi Pak Lurah amin Allahumma mohon dipot sithik edang aku jaman kelingan ning pondok mriyen kaya ngono kuwi kok le Ah, rokok siji yo muter sak kamar ngoten nika anggere ana kanca teko omah nggo rokok sak sedotan kan. ngono kae dadi ning pondok iki terkenal sak sedotan kan. anggere muni ana muni kanca kok muni sak sedotan kan tung langsung gak gentenan siji gentenan ala suwijine dina wis kadung kulino sak sedotan kan, ngono iki tung ngono kae jamro ro bengi bertahajutan ngapalke alfiah ning pojok bangunan ana mawa mburuh sujud lah kecut parani bareng cedhak sak sedotan kang <laughs> iki nggon sing nggawa rokok ku langsung tongke rasa ngomong tongke lah bareng entuk sak sedotan wong karang ya sak serotan lain nyerot rodok banter sujud lah iki mau rokok rak rodok padang wong diserot banter bareng padang ketok raine sing dirokok jebul Mbah Kyai. Saking bocah iki mau wedi nek sing dirokok Mbah Kyai blandang mlayu esuk rokokku kucung. Doyak Kyai ne. Rokokku gorene lah dalah gentenan sak sedotan Kang. Maksude kersane urut gen rata ngono lho maksudku. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki monggo wa ahsin kama ahsanallah. Quran gawe bagus marang sepadha-padha kaya dene Gusti Allah gawe bagus nang sliramu. Kowe nek kepengin diajeni ngajenono, kepengin dimulyakke ya mulyakno, aja kepengin mulya seneng elek-elek wong liya, awake dhewe ya padha wae kakehan dosa. Nyuwun sewu. Mula wong Islam kali wong Islam ngeten iki, rukun wong kula dulur jenengan, jenengan dulur kula padha imane, padha islami setunggal. nek ketemu salaman iki rungokke resep wong iman karo wong islam wong islam wong islam wong iman wong iman iki nek ketemu karo kancane salaman karo guyu nek ketemu kancamu karo guyu nek dhewean aja guyang guyu Assalamualaikum iki geng ketemu Assalamualaikum lah jos mulai sesuk asalamualaikum iki lanang karo lanang nek wedok mbok setrum karo setan ndret ndret aku cengang golek panggonan ha kok ora padha ya dik eh Eh, eh kok Mas nggon ana antenane ya Mas. Cah <laughs> iki pikirane kok sing wedok yai. Iki ya Allah Gusti, sing nomor loro diundang mara kaya ngeten iki. Driwangi majat kepengin dugi ndekani para santri. Ya Allah, sapa sing gelem nekani hajate kanca ning donya? Besok sewu hajate bakal diwenehno nang swarga. Allahumma sing nomor telu nek ana kanca entuk nikmat melu syukur seneng kanca entuk nikmat aja serik Alah, mobil anyar kali kredit mbok yo ora usah bentokno. Eh, betulan mobil anyar selamatan entuk berkat lungone beng rak bayar mpun tak kok serik lah apa? Mpun tinitah padha jatah beda, mboten usah meri karo kanca. Sing nomor papat ana kanca loro tili ana. luwih apik ditil luwih apik nilai tinimbang ditilai raketang ora ngamplepi Nek ngomong gawe seneng ati, ya Allah Kang, ya Allah. Ya wis ta wong karang ya gelem warase, gelem larane, muga-muga ndang mari, ndang mari wis ya ndang mari sunan. Aja wis rumah sakit ndang bali, salaman pamitan amplop rojok gedhi disalamake grenjel. Wong lara diamplepi seneng ati mulih waras ngejak bali. Alhamdulillah. Wong dileki wong lara wis ora ngamplepi, ngomong ya meden meden ya. Ya apa kang, kang loro kok werna-werna kaya ngene komplikasi. Paling wis esuk mati yo. Wong edan bocah iki yo. Ana kanca njaluk tutur-tuturi kaya ngeten iki ayo jagongan lek kinilikan Pak Sugeng beber kerawitan kerawitan sanga tembung keruwetan. <clears throat> Ruwet iki ben ucul tak tutuk bendi jenenge kempul-kempul iku arepe wong-wong ben padha gelem kumpul. Allahumma kumpul yo delok sing dikumpuli kumpul wong adul minyak wis melu mambu wangi kumpul karo wong tukang uras WC yo melu mambu tai tak kandhani aku mulai karo kiai mbok pentelangi sing diwaca kitab suci selawat nabi gandane wangi besok ketemu kanjeng nabi Allahumma lah kumpul karo wong tukang narkoba ekstasi cong yang whisky judi remi senajan rame lu ndelok tok kok yai delalah ana grebek polisi katut kecrek mlebu buwi ya ora di sukidi Jadi kandani kiai ayo kumpul kumpul kumpul sause kumpul ditabogong ayo saiki mulai jagong sing tak jagongke namung nika jenenge saron saron niku artine barang sakloron Barang sakloro niku wujudi apa? Quran kelawan hadis. Niki mengke dibeber Quran hadis, mboten badhe cetok Kanjeng Sunan Kalijaga gawe maca pat wacanen perkara papat, Quran hadis ijmak kias babatana paculana pacul perkara papat aja ngantek ut Sul dituthuk surasane neng neng neng neng neng kowe kandha meneng tapakur mikir ngrungokake diriwangi metu njaba saiki wis lenggah ngetepet nang ngarepan ngrungokno mlebu kuping tengen tutup ana kuping kiwa kiyaine Joko Goro Go niku golek ana ra kuwi rasa ayo saiki padha golek rasa rasa salah ben dadi genah rasa lali ben dadi eling rasa <laughs> Jos jos jos jos kopi teko melih Muga-muga ketemu ning swarga, Mbah. Ngene, Mbah. <laughs> Ya Allah, Mbah. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Mbah. Mengko nek aku wis lunga kowe sing munggah rene to. Kita berkahi kabeh. Sallallahu alaihi Muhammad. kaya wong penekan ngono entuk semprit entuk bantak mengko mengko aja saiki Saru sarune saiki niki monggo pelan-pelan ya Allah Gusti ngitin karepe napa neng neneng ayo saiki menang menang niku tafakur mikir oh iya iya sing dingendikakno yai bener aku saiki wis tak eling-elingi tak ngendikan tak lakonane yuk kanca-kanca taliwondo Angi sokno Fak wani ulama Anu pridedawo kang mulya Perkara olo Podo singkriyono Angu si ilmu Iku perlu Tumrak wong islam Lanang lan wajan Nganggu keutaman Indonyo lan telahan Kanggu keunikmatan Keselamatan dunyo akhirat Allahumma perlu maneh ningkatno keimanan mula ayo mas ketinggalan mulya iku ora saka rupa uga bondo pangkat lan derajat nanging saka aja do gawe kerusakan ning dhuwur bumi. Ajenono nek kepengin diajeni awit mulai karo wong tuwa. Iki kadang kaneman kanca-kanca santri-santriku aja pisan-pisan wani karo wong tuwa. Awake dhewe metune ngarca padha ora lewat telok sangka guwa garba. Nek ora bejo-bejo soroh nyawa aja pisan-pisan wani karo wong Niki nyuwun sewu saestu. Kanjeng Nabi niku ngendika, ana wong telu sing besok ora bakal ketemu aku besok ning swarga, siji aku lil waliden. Nek ana anak wani karo wong tuwa. Loro tariku li sunati ora gelem lakoni kesunatan-kesunatanku. Sing nomor telune iki wonge ora gelem maca selawat krungu asmaku disebut selawat wonge ora gelem jawab besok ora bakal ketemu ingsun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi niki besok ketemu kanjeng Nabi. Siji nek ana wong wani karo wong tuwa, nyuwun sewu. Pintero sundulane sugihmu kaya ngapa, kok ngantek wani wong tuwa ora bakal barokah uripmu. Masya Allah Cerita tengik mele. Niki nyuwun sewu. Niku enten tengik, niku silaturahmi. Yai kula niku ajeng tobat, yai wis tuwa, rambutipun putih. Yai kula ajeng tobat napa ditampa? Gih kan? Dipun tampa sepinten to dosa jenengan, tasih gedhi pangapuranipun Allah. Kocap kacarita ring sing padha omong-omong wis selesai niku jagongan kali kula. Ngeten. Kiambek niku ngomong ngeten kula takoni, Kyai, kula niku wedi ning wong donya niku ingkang kula wedini namung kalih. Ning donya niku ingkang kula wedini namung kalih, Kyai. Setunggal Kyai nomor kalih niku wong tuwa kula. Angger kula niku sampun pamitan kiai kula kalih wong tua kula, kula maling selamat kiai. Lho niki nyuwun sewu. Sing jenenge tengik wae percaya dongane kiai, dongane wong tua. Lah sakniki nek kula jenengah wong apik-apik ahli ngaji, kok iki ora percaya karo kiai, iki ora percaya karo wong tua. Ya Allah Gusti, temenan. Mula niki bapak ibu nek kepengin duwe anak soleh, nek gawe raketan bismillah niku dijapani. Si ora ndur plakluk-plakluk dadine ha ngene iki bismillah iki diwaca dadine ha temenan to lho iki nyun sewu iki nek gawe anak niki nyun sewu nek kepengin dadi anak soleh maca bismillah ping selikur Sholawat ping patang puluh siji lah kowe iki dikandani ngono kok lah lah mulo ora mulo to Nek kowe iki ora nganggo bismillah anger plakluk plakluk angel. Rong wulan jalukane ya Allah. Iki nek lekasan jalukane aneh ra karuan. Rujakane rombok setan ngono ya jek kurang. Ana dondo, goleke dondo ya pengin nangka. Engko entuk nangka goleke nangka pengin duren. Goleke duren pengin pelem. Ha entuk pelem kepengin mau nongko nongko kepengin aspal iki bocah irkasan bingung wong. ya Allah Gusti lekasan kok aspal iki jajal patang wulan mulai ana nyawa kerenjut kerenjut mulai obah cara wong Jawa wong tuwa niku ngapati nyelameti kopat lepet diri utang dilakoni demi jabang bayi limang wulan enem wulan saya abot wetengan hewane arep nguyuh nggih napa mboten Bu Kula nggih ngoten kok bu. Wis 6 wulan 7 wulan ya Allah bayi mancal-mancal ngeten niku pengin roh dalan yuk. Disik-isik diwacana selawat, diwacana Quran, wong lanang nek bojo weteng gedhi 8 wulan 7 wulan diwacana surat Yusuf, surat Maryam, ora kok mbanyoni wae. Pitung wulan, wolong wulan gede nih wis rakarwan bayi wis mancal mancal itu tiba nyoni bayi nih saya ngamuk siapa sih itu nih menah iki mau no Quran, <laughs> dhisik-isik selawatan, sallu ala Muhammad. Sangangulan ya Allah Gusti, sampean delok tanggane sampean sing meteng. tenang. Sangang wulan abote ra karwan turu kaya gunung segi-segi lambekan, tungguru mengkurep malah kaya timbangan, turu miring kaya prau glimpang, ndodok lho malah kaya celengan macan kok. Ndi ana wong meteng kon ndodok, ora malah kaya celengan. Ya ora ngandel yai mosok celengan bolongane ning isor. Maksud kula Koyok ngono le rekasane dadi wong tuwa. Aja pisan-pisan wani wong. Nek muni sangang wulan punjul 10 dina buka loro yo. Mubat mabit temenan kok. Awet esuk wis nglarani ya Allah. Dukun basi malam besan ora ning omah. Nek golek nganti jam 12 urung babar asar urung teko, bareng magrib jam obat pabet urung metu, isak dukun bayi nggih mara. Ayo nduk, ayo nduk ngeden yo. Ayo nduk, wis ketok rambuté, rambutku dhewe. Saking serike ora teko-teko. Dikali dukun bayi malah ngamuk Pak piye. Ya Allah Gusti. Ya Allah ya Allah. Mobat mabet dikandani dukun bayi ora seneng. Ayo to nduk ngeden yo nduk. Iki lho wis ketok rambuté. Rambutku dhewe kok mbak. Maste rambuté bayi iki lho. Kayak ngono rekasane nek dadi wong tuwa kok do ngenyek niki mulane. Duwe bojo hukume sunat, bekti wong tuwa hukume wajib. Rungokke. Kadang-kadang ya Allah dina bodho dicak gone wong tuwa. Ayo Dik, ning gone mak e dina bodho. Alah larusan. Makmu sangar ya Allah Gusti yo sing mbok pangan kuwi ndoke mara tuwa yo gelem ndoke yo kudu gelem sing ngendokno yo kasmerah teko ora wong iki Sukini di wonge Siti Parmi kudu bekti karo wong lanang Allahumma bekti karo wong tuwa muga-muga ibu-ibu sehat waras panjang umur ibu Ibu kan kaulah wanita yang mulia temu tika tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan menyusui mengasuh minta juga wong lagune yang ngono pak mengandung melahirkan menyusui masa menyusui nyekal kene hehehe goblok kae Iki pikirane saiki yang ngeres kok. Ya ini sarunya nyekel susu. Ya wong lagune ngono kok, Le. Mengandung, melahirkan, menyusui. <laughs> Goblok lagi. Menyusui kok nyekel kopeng iki. Ganti ganti ganti. Lagune iki untuk ibu-ibu. Ibu-ibu ya Allah, ki tenang saestu. Ibu-ibune dhewe dongake kabeh nggih. Ibu-ibu sehat waras. Lagune untuk ibu, lagune keramat untukmu. Monggo, Bu. Ya Allah, ya sang ibu ora ngerti apa-apa ora iso apa-apa ora nggawa apa-apa gawe susah wong tuwa saiki bareng iso apa-apa duwe apa-apa kaya-kaya arep nguasani -apa. Jabang bayi lahir cepro tangane wis gegem kaya-kaya donya arep digegem sedaya ning dheke ora rumangsa nalika pecat nyawa tangane udar ora ana sing digawa mboten enten mayit mati tangane gegem moden ora wani ngedusi tempiling mayite Wis cah iki kok guyu ora ngejak kanca cah iki Niki monggo kok gatal men iki prosi kok orsine walake pisan kok kuat lera kan kono tumone kok piye iki ya Allah niki monggo intine monggo kula jenengan nah wis mulai rojok panas sisan niki masya Allah lumantar neng neng neng neng nek awak itu meneng meneng meneng mikir tafakur jadi neng neng neng neng atine jadi bening kok kuning mencret apa? bening kok kuning saiki nek wong menang dadi mikir pokoke bening mergo dikir nek mikir tanpa dikir dadine ken mula kudune nang nang nangan awake dhewe kudu iso menang menang saka pangridhoning setan nung nung nung nung demunung donyane mulya demunung besok akhirate suwarga ditabuh kendang dandang tak dandang. jegur karepe ndang jegur ning jero masjid musala sadurunge jegur ning alam kubur tobato sadurunge sedo ngamalo sak sadurunge datang kesempitan bangunan kuburanmu Sak sadurunge sira padha mlebu awak dhewe mangan saripati bumi urip ning dhuwur bumi bakal wangsul nang jero ning bumi lali lali kabeh muni ngeramune potong bayaran ayo nduk kowe sing muni kowe urung but gawe kok kukar kukur wae pentol wae sing dikelamuti <laughs> maksude iki lho bakso iki lho iki pikiran caki ngeres kok nduk ijeh kok ora kaya aku ayo nduk muncalke kalau mlongo kaya ngono kok kowe ndangak suwe-suwe kemeng. Hai mau ngene. Boten apa-apa. Cocok yai cocok. Ayo apa lajengaken diajeng. Inji Kang Mas, pres. Ayo ndek. Ayo Kang Komar iki. Iki Komar rumah ya, Bebek. uripe maju entuk pangestu bareng-bareng swarga jak mlebu Allahumma saiki wis eling kabeh ya Allah alhamdulillah nyuwun ngapunten simbah kiai-kiai sepuh niki ngaji ora kaya biasane ning maca kitab gampang santri-santri pondok santri ngene iki nek turuti ora iso mukul kaya ngene iki bali cah iki Kok tak gaweke ngene iki ya ora gelem teko bocah iki kok. wis ora apa-apa, delok nek cocok regane matur bose. Ya Allah Gusti, muga-muga waras. Allahumma dakwah niku merangkul ora memukul entuk iwak ning ora butek banyune ketoke enak lagune jebul siiring getok ndase gen sadar waras awake Allahumma Oh alah ya Allah Mung kita sepele Wayang niki ya Allah Ono gorongan kiwa Ono golongan tengen Ono satria Ono buto Ono api Ono Allah Pancen yang ngarco podo Mula monggo Bejo wong sing iman Bejo wong sing islam Ono wadah rapat melumah Dikandani mau idul hasanah Lebok no manah Yoiku wong sing bakal melebu wonten janah Allahumma saiki ana wadah senajan rapet nek mengkurep ketutup atine ditumpeli kupinge dibumpet mripate ya Allah opo gunane lambe selum pangkere semeran dipeskripis lengan dani ora ana gunane wis wis wis bablas ana meneh ketoke wadahe mlumah ning bocor ngisore ketoke nggih nggih kok yo ora kepanggih iki piye maksude ya kudu sesuk ditindakake salat irata suwene subuh jari kawanan dhuwur kecapean asar di perjalanan ya Allah Gusti ayo kula jenengan sesarengan aja kakan alesan, kuwi mangan setahun sak Dalem sak kebak wetenge, timur 18 sewulan Ramadan kon poso, ana-ana alesane jari mah wetenge, ora kuat ngempet rokoke, gayane bengi ya entuk melu mangan sarok karo kancane, esuk-esuk mlebu warung gendandul ketok sikile, muleh, tekan omah gayane ya ida-idu ida-idu wae. Heu-heu cita-cita ora masa. Ramadan 29 dina, lek mukah 28 setengah ya Allah. sesuk tanggal siji dulu hijab poso ayo donyo nuntun wedhus sapi kebu korban aja mung korban perasaan yo iki nek kula ngomong ora kok ngomong kanggo wong ora duwe sing sugih sing sugih ayo do korban nyembelih wedhus nyembelih sapi kalungmu landung gelangmu pirang-pirang toyo korban ora tau, jenengan mati kontrak dhisik Pak Ijen nom gelang kalung tinggal rapi meneh kakek bojo nom sampan mati ning kuburan lolak lolo mula kalungmu sesuk didol nggo tuku yu kasminah. <laughs> Nah, kula mboten gadah yae kula mboten ngomongke wong sing ora duwe, wong ora duwe ora usah korban. Lah kula rak mboten ngaten iso, e wong ora duwe ana gantine. Sapa sing gelem mlebu masjid Jumatan, mlebu masjid nomor siji, kuwi ganjarane padha karo nyembelih onto Mula angger sing kere Jumat bar subuh mangkat. Lho, onta kok. mlebu masjid nomor loro padha karo korban kebu sapi mlebu masjid nomor telu padha karo korban kambing wedhus mlebu masjid nomor papat titik jago nomor lima endok keri telek ora entuk apa-apa kowe wong keri bersisan kok ya Allah Gusti Masya Allah awal ya Allah nulado ilmu agama pun lajengaken diajeng endi be cecet ayo beb <laughs> ya Allah Gusti masa Allah ayo ayo <laughs> ayo lali teko ngendi ya Allah nyodo mbeli hari deng sik ngono kene leng siji dilatih cah telu mesti edan kok iso ya sak sedotan yo cocok siji bareng ngopi pentol ngopi hari den <laughs> eh. cocok ya cocok 新加坡。 sorry ya <laughs> Kita kerja sedek orang macam ini sedek. Untuk lah, salah. Eh, mungkin lo gini. Nah, wes ini lah iraman yang lagi kaya ini. Ya ndak, mangga. Tidak. Monggo, Dan. Pepet. Sampai. Prabu Ngalengka Diraja. Soma banjir ludira depan depaning pun Bantara Sang Prabu Dasamuka sungkawa. Susah nelongso. Milik barang sing ngelok kesusu muluk dadi melak. Ringkesing padha kocap kacarita iki wayang ora kaya wayang tenanan nganti tekan esuk subuhan. Wayang namung media dakwah pengajian. Mila menika wayang namung ringkesan, mula menawa ana kanca-kanca dalang. Ora kena protes, iki ora nganggo pakeming dalang. Kiai ora kena protes pengajian kok aneh-aneh nganggo wayang barang. Nek orang ini ora pati laris kok kiai. Ringkesing padha. Utawa ndo. Tong tong kaki indriyaksa sora naroto oh pono pono maragono sampe rono lan warayan aja wae Ojo bayi ni jana kole ngane Oh Rekut ilang iblis Lakat kodok kocek kanti Tian ngerojo di waku Laten <laughs> Nyadem dawuh wonten tugas nopo sedaya pun rep panggil timbali wonten tugas nopo Raden. Nyadem dawuh aturaken sembah bukti sendika dawuh wonten tugas napa wonten tugas napa ya putih bali wonten napa niki kula wonten ngerti tugas kok niku bali nanya wonten napa wah omonganmu pindeng kaya ngono ayo eh suaramu pindeng ah kakean ngopi rungokno kabeh paman paman-paman sisa ngalengka diraja kae rungokno bubarno wong sing pengajian ora cocok syukuran sedekah bumi dundang kiai panas rasane bumi iki sing pantes golek biduan dan dutan syukur bengi iki kae kon bubar aja ngantek didongane kiai Wah, sapa sapa sing ngaji urung didongani kiai kok bali jare wong tuwa padha kalung nelongi rezeki. Mula bubarno. Aja ngantik ana nganti lebar pengajian. Gegerono, bubarono. Wah, ayo kabeh do minggat, kabeh do mulih. Aja ngeneri dongane kiai ora cocok aku ajengan. pengajian gawe apa lurah sugeng ngirit syukuran malah ngundang kiai ora cocok ora ana mendeme ora ana ngombene urip ning donya mung mampir ngombe <laughs> ngombe sak botole pak engleta ketok botole <laughs> mulo bubarno sing mulih ora ngenteni dongane Kyai Balaku kuwi. <laughs> Yo, aman. Larane ati sapa sing ngerti? Panas sing dunya disanggo wong pirang-pirang ning panas ati ora ngerti. Bapakku Kanjeng Rama Dha Prabu Dasamuka susah nelongso kaya wong stres ning pojok griya. Aku anak Pangeran Pati Indrajit lan Rikmatno. Anoman sing gawe gendak singkala. Pamanku Kumbakarna deplapang depaning pantoro Bibi Sarpo Kenoko. Banjir adus ludira, Paman Gunawan Wibisana pengkhianat metu saka koalisi Nalengka Diraja minggat melu koalisi ning Anoman lawan Prabu Rama. Kulawan entenono sawetara. Engko nek wis tak SMS bel mangkat kabeh wadya bolongan Nalengka Diraja sak sisane pedang rahmat unggal tumbak potol dan anono aku tak ngawat-ngawati sepiro bikuatan yang anoman eh anoman yang pangsen kue lanang ojo kan sangkem bangal lambemu eh anoman sakak ndasmu tak untir kan busoko eh, anoman anoman anoman kabeh wadya pala kalko dilojo buta buta buta meda meneng ae kowe bar mangan penthol wadya kabeh nglumpuk aja gugu omongane anoman anoman ngaku ana iman gawe apa sembayang gawe apa lak kudu dipangan ora usah gugu Semiran abang lanjut eh. Ngombe kudu sak entek sak botole. Syukur ning perapatan. Gawe geger. Aja gugu omongane Anoman ora cocok aku dina iki. Wala, ayo. Anoman sak wajabala kae, Prabu Rama. Eh ladalah kethek-kethek Anoman kepinter, ndase kembelo, ndase oh bledok sampir engko reok ndase eh, Anoman. Eh, Anoman. Eh, Anoman. njobone sugih bondo pangkate. Bagus gantengi ning sing diteloki batin jerone. Senajan ala tanpa rupa, eh wadyabala satriya, santri-santri, nggih kula wiyai, nggih kula wiyai. Rungokno. Senajan awake dhewe elek wujude njaba kethek, tapi jero menungso luwih apik, luwih mulya. Tinimbang iki dina do wujud menungso njaba tapi jerone kelakuane ketek do digawe apa? Anoman artine anane iman. Senajan kaya ngapa riduning para buta raksasa. Beda nggodho lima harta tahta wanita Toyota dan Jakarta. Jakarta bimakna kota, wong nek kutha lali karo desa. Nek wis tukang moncol negara liya lali karo wong desa Jawa. Biyen ning Jawa mlebu masjid sarungan turu langgar biasa, nek metu njaba metu masjid mleneng desa sarungan jari kuno. Harta iki sirah nggo sikil-sikil nggo sirah, awan nggo bengi-bengi nggo awan dolali marang sing aweh. Rezeki rupaning Gusti. Sing nomor telune tahta korosi palungguhan iki dina. kabeh padha keroyokan palenggahan keroyokan tahta nek urung dadi padha janji-janji pawareng dadi padha lali Jawa Timur Jawa Barat pejabate makmur rakyate padha melarat mulai iki dina durung meneh wanita alat setan sing paling mandi para santri nggih kula yai ati-ati sing marke rusak donya ki wanita sawang teko setan minsok luri bokok sawat kok ngarem mencok ning gone lambe mencok ning pipi lambene wong wedok diabang sithik wis bidur regane ati-ati ya Lik sing mbok sawang ning ngarepanmu sing nglamuti pentol kuwi tak kandani. bakso maksudku bareng ana bakso bocah iki klir-klire ra karuan sing bakul njogeh nganti ngleketer bocah kuwi mula kabeh satrio harta tahta wanita kuwi sing minangka dadi gegering donya Baik, buta pinter anggrek buta ora cocok nek wong padha ngaji. Buta ora seneng setan iblis wis ngerteni bakal nuntut balas anak Adam sak wadyabala. Mula aja wegah kangelan. Tengah regol jagonen, wadyabala ngalengka diraja, aja ngantek mlebu ana ing durat ngoko gawe geger trawa lu desa kene. Budal mangkat aja wegah kangelan. Ngendika dawuh Kyai kula nyuwun pamit. Iya, selamat aku ngomong karo sapa iki. Iya. Anoman. Kowe pinter, anak buahmu pengacarane hebat. Iso ngorak ngarik barisane waduh bolo ngalengko diraja. Iya. Licik ilmumu apa? Sing ngantem ora mung wayange sak dalan ngantem sisan. Dumene wis wengi ditinggal Bali pengunjunge. Jam rolas muncul seperempat wisane. Anoman, yen pansen kue lanang tengah lapangan terwolu tak jadi sing penang indrajit opo anoman Naga poso kue dadion nulo sewu cucupen dasih anoman potelen sagak gulik Wibisono kula Koko Prabu ngaturaken sungkem dadi konjek. Iya Dimas. Sumurpana Dimas Gunawan Wibisono. Kakang Noman Sakwadya Balaka car kacil dening Senopati Ngalengka Diraja Koko Prabu. Sinten to ingkang dados Senopati saking Ngalengka Diraja? Ngantos saged ngocar ngacir barisanipun Kakang Anoman Sakwadya Bala Wanara Dimas. Ora ana liya sing duweni pusaka naga poso ya mung Indrajit Koko Prabu iya Dimas kula nyuwun indin pangestu badhe mrepeki ponan kula Indrajit ati-ati lan waspada iki dina Indrajit nggih kejunungan duit akeh borongane akeh rombongane akeh mula sing ati-ati Dimas Indrajit iki gek sugih Indrajit iki nggih duwe bolo akeh iso mbayar krat-kratan mula sing waspada nyuwun donga pangestu Koko Prabu Untuk gawe selamat ya. iso mbok reka mbok aku simbok blituki kakangan oman sak wajo bolo iso mbok apusi nanging pamanmu gunawan wibisana wis nyumuru pinggir kowe mung sulapan pusakamu naga poso sangka kedadian mega malang mega sing mbok sedak dadi ula naga kowe mung sulapan kaya Pak Tarno bim salah dadi apa prok prok prok Kowe iso ndadekno mega dadi ulok nanging sejatine kuwi mung tipuan saknalika ya bakal bubar wujud weh naga poso. Asalmu saka mega, balya dadi mega. kopi kok cirantok kowe iki. Anakku ge. Hendrajit, eh, aku sapa, Jit? Aku Pak Amu, Jit. Jit. Kowe melek oje, oh, cilok kasih aja turu to, Jit. Melek, Jit. Iki piye, Jit? Diadamu eh, lah dalah. Eh, kowe dieksekusi ana Nusa Kambangan, Jit. Sapa sing dadi blandar narkoba, Jit? diadamu ketumbes jemparing pusaka ne gunawan buajingan matre picek gunawan Bodane dhewe ketumbar gunawan eh, lha dalah kowe dian karo Prabu Rama keseteng ing gunawan eh endrajit anakku erbuah eh, Romo gunawan wibisana buajingan utang nyawa saur nyawa eh anakku eh. biya kopi cilik iki lho jombe. Ben padang matamu Raden, kula aturi kendel wonten wigatos napa sampean kok blandang-blandang Raden? Kakang Semar. pusah basah ngamuk ing angkara muruka dosa muka gawe geger. Unjuk rasa gawe gegir ampiak-ampiak Kakang Semar. dosa muka ngamuk punggung eh menika sampun wancinipun pusaka kedah medal saking sarung den apa kuwi kakang semar sarung apa eh sarung menika sangkar burung beb bebek maksud kula niki mboten pusaka panjenengan ingkang wonten sarungipun ngandap, nanging menika pusaka sarung menika warangka wujude pusaka cakra cakra panggilingan eh ingkang muter saben dina isak subuh lungguh asar magrib wujunipun cakra wujuding asolatu tanha anil paksa iwal mungkar salat ingkang saged hamateni angkara murka mula raden pusaka panjenengan njenengan dalaken monggo kencraken janganipun dosa mukok mengkih sirnaning dosa muka padha karo ilangi angkara murka durat maka setan iblis ana termolu mati sanalika nyuwun pamit kakang semar nggih lontale sapa mantra monggo selamat wani bani sirah eh kaya anoman nggih kiai aku anoman kiai eh kenapa sampeyan kok blandang kapran condang nganti ngebuki tiyan kakang semar aku kena kumaraning pusaka naga kena naga tamban eh sing lara ingkang pundi raden kula tambanane kiai sing kena tendungi sampean poso apa ora sakitnya tuh di sini kakang semar Nggih, kula tambanane. Ora kono kuwi rodok ngisor sithik. Eh, wis kadung disebul kok ora kono piye? Sing pundi Raden ngandhapipun? Eh, pun kula tambanane. Wah, anget iki. Pripun sampun kenceng rasane. Niku kula uncali japa mantra jenenge Jopo mantra ni maerot. Eh, lah kok kanti kencengi koyo gini. Tugas ulo nopo. Sak menikau sampean enten tugas. Dino niki enten tugas kaki penjenengan. Prabu Romo Ratu Panjenengan nembe perang tanding lawan muka. Tugas kula sampean tiwi krama dadosa buta ingkang gedhe, klumpukna wado karang taruna kadang kane manwanara seta kabeh kethek-kethek klumpuke. mengkih panjenengan wis dadi gedhe rombongan akeh sampean bedol gunung tugasih gunung menika sengkakno brokno dasa muka pendemen urip-uripan lha dalah kelakon pendemen urip-uripan dosa usaka sakra medalane astan iku Sang Prabu Rama kang nyebut asma Gusti Mokawasa melesat ngupadi jalaripun dosa muga rahmatul lil mukminin. Wala yazidu dzalimina illa khosaro, khosaro, khosaro, khosaro. Hey. Hey. Hey. batik iki. Eh, buta matane picek. Ah, wong balane dhewe kok ditendang. Wah, sorry Kyai, sorry. Sorry. Mangke sesuk bocor kula tempel bane Kyai. Ora eling jaman kere. Sinten sing nyoblos sampeyan ki biyen sing dukung kula? Hmm? Kula sing ngandum kaos nggih kula. Ngantek nandum duit bengsi nuk nggih kula. Saiki dadi wong gedhe lali karo wong cilik. Wah, jono sori Kyai, sori. Biyen urung dadi Nelesot ning embere Kyai. Saiki bareng dadi wong cilik gobal balan sori, sori. aku ora lagi wong aku nek wis kadung gedhe ngene iki wis sapa macam-macam. Eh eh eh eh sampun. Sa menika jenengan mengkeret medun dadi cilik meleh wah wis kadung gedhe ngene iki arep tanduk anu, eh nek ajeng tanduk wundur yen kersane terginas sak menika sampean Moh, aku moh mengerti wis kadung gedhe iki wis mlumpuk sak lapangan iki sapa sing gawe gendak singkala ndi ana dosa apa meneh gawe geger desa putra walu ya ya ya ya ya sampun sampun Raden eh wagi nem bakul rambak dene kurang marem sok bendung ngundang ki ambak sampeyan saiki mengerti aku wis kadung gedhe aku gelem medhun dadi cilik ning aku njaluk lagu dhisik eh eh lah anoman kok request njaluk lagu barang kei ora nek ora kei aku mau medhun dire wanyurunan iki kiai lurah sugeng iki wis kadung ngene iki aku njaluk lagu ya ya ya nolo gareng petruk bagong tole rene Mandate, mandate eh, con gozo. Petro dalem mo Bagong eh, le iki wis setengah siji wis omonganmu kok iso kaya ngono togo lah ya piye to beb beb masyaallah assalamualaikum kowe kaya ora ngantuk-ngantuk to Eh, wong urung wayahe ngantuk, kon mantuk. Mula rak mula togong. Ngene lho, Kang, kowe iki mbok yo jerumake, nek omong antarmu dhewe gak usah. Lah, kowe iki rak yo isih semangat to, Bos. Sampai subuh saya masih siap. Eh, rapimu. Ngenamu kowe gerek ngono, aku ora lempo. Lah, sing semangat urip ning donya kuwi kudu sing semangat. semangat ya semangat toko jame cangkemmu lho <laughs> wis aja do gojekan karepmu dhewe la nggih to kaya bagong niku lho nek dikandani wong tuwa ora tau ngrungokake kok lho kok kowe dapur kok iso ngandani wong lho awakmu dhewe kaya ngono kok gajah diblangkoni iso nasi, ora iso nglakoni sing ndi sing ndi cangkemmu Ya, kowe nyatane Lho aku ki lak yo sebagai wong tuwa dadi kanamu ngeleke kowe. Wah aku di tengah-tengah keributan mundur aku. <laughs> Sorry Den, kula badhe kuliah kerja nyata. Adi kula Bagong niku poklo cangkeme nek ra dielek. Ya padu ae kowe ya poklo kok isa. nek kowe kaya ngono kuwi wis gerang gaprok tuwa anak wis piran kok jeneng mendem bae ngene iki mbok eling utekmu iki mbok dipikir anak iki sekolah ki anak iki dipinterke lho kowe ra usah ngecerai kere kere aku ngemis ngemis aku ra masalah sing penting anakku kok nek anakku piye anakku sing nomor 1 ning ngene undip universitas di Ponorogo ning kono ya kuliah ya ngemis padha wae ngene iki jajal apa ora marake stres becah ngene iki sabar sabar sabar piye ta to wong anak ning gone undip ta kuliah emis jajal lho sing nggo bayar iki apa apa ora gablek kaya ana sekolah iki apa ora usah sekolah sing penting kepepet maling cakru sak suwe tempo musisan ya apa duit orang duit kon sekolah goblok ya ben hidup goblok <laughs> Astagfirullahaladzim Wong anak kok gen goblok utakmu lho piye? Utakmu lho piye? Allah aku gara-gara anakku sekolah bendina entuk surat kepada layang tertanda kepala sekolah bakul ngarap ke kantor mudar aku rek. apa? Gara-gara anakku iku malah kurang ajar sekolah ki malah prokek gurune dibuka. Wong bolak-balik kacang orang ninggalan jarak. ana reng kacang sing ora manut kelanjaran. Apa? Kacang atur syukur. Cangkem nek lambene ndam. Lho, ki mainmu kok kasar lho, Ren. Karo dulur kok malah ngecupi lambene kaya sekap. Kelamutan iki kena jamu sempen <laughs> entol iki mau. Mbok yo eling. anak iki sekolahke dingajekke anak barang-barang duit ora kelabek sing go mbayar ki lho kotoran. Anak piro? Apa kowe ora iso ngitung ponakanmu ketara ora tau nyangoni ponakan duakel. Anakku saiki ora ya wis pitu. La ilaha illallah. Lurah pidato nek kira-kira kaya sithik mbok melu kabeh. Keluarga berencana anak loro telu cukup. Lalu anak pitu kan ngerang ngelusirahmu. Pitu ki cukup. Apa malah meteng Ya Allah Gusti, wong bojomu metan-metan kaya kaya ngono aku dhewe ya gumun wae rek. Bojoku ki mbuh mung tak undali sempak kaya meten. Ora ngandel ono ditali sempak kok meten. Ya karo jerone to rek. Astagfirullah. Eh sabar sabar sabar. Sabar sabar. Dulure dhewe barang kok ya ngono. Lho, kowe kudu ngomongane wis sedulur apa kowe kok iso. Wong kok setruk suwe-suwe Matamu. La ilaha illallah wong loro kok gotho nae. Kene ora tak pisah ngene iki jeneng Rahman. Wong kok kaya ngono iki utake do ngerti. Ning ngarepe bendoro barang kok ora mikir. Aden yo kakang Semar. Nuna pun anak-anak kulo sing padha semiran abang menika. Ingkang sami lenggah sedaya menika kula nyuwun donga iya Kakang Semar. Aku matur nuwun Kakang Semar sampean kersoan kula wentah Datang sedaya wadya bala. Ah, nggih, ngeten Raden. Wong ditingali menika mboten jaba sing penting datos. Mila monggo mbok menawi sekedhik menika minangka dados pralampita. sedaya ingkang sami lenggah wonten trawolu pados ilmu sak desa kesoan rahmat dadi hidayat muga sedulur-sedulur kula anak-anak kula santri-santri kula bola-bola kula ingkang sami rawuh menika kebuka manahipun kaparingan keberkahan rizki dawa umur amin Allahumma Mila mbok melayu enten Gojek menika namung balesan jawi batin mboten tekan sayang nasihah mergo Mahabah ngandani mergo seneng sithik kakae nglepat nyuwun pangapunten eh sambel kopat sambel santen milih lepat nyuwun pangapunten sareng padha ndonga muga-muga kaparingan brejo mulya akhirat swarga amin ya saya donga sareng-sareng amin ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah ya Sabtul Qadir Waliullah setuyo ya wali wali ngaringan rawolu ya Allah waslah datang penjenengan wali penjenengan ya Allah hari ngono hasil ingkang sami lenggah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa tawaiya wa afiyatil afani wa shifaiya wa nul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma ja'alna bil imanil kamilin ya Allah masal auladana wa talamidana wa ahlana wa jama'atina setulikan sambil lenggah ya Allah min al iman islam bi ta'atil bi ta'atil rasulullah min al istiqamah min al jama'ah min al husnil khatimah rabbana ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun lil muttaqina imama ya Allah masih moko sayyidul asyafa lurah sugeng trawolu ngaringan iki sedaya pro dadi grobokan jawi tanah Indonesia min hasil di dunia wal akhirah Allahumma yassir la asirin adalika ala Allah yasir. Allahumma ya yassira qul asir yassir silanakul asir fa inna asir alaika yasir. Allahumma ya man la bayani wa tafsir baik tasnau ilaika kathir ya nikmal maula wa nikmal nasir Gufrona karobana wa ilaikal masir Salim namin adabis sa'ir wa nam jannata ala sarir fa'atil basir wa nadir Birohmatika ya arhamar ya Allah barokah ilmina barokah Tina barokah umurina ya Allah Allah masyal baldatina Indonesia baldatun toyibatun warabul wafir wa baldatun warabul mafir ya Allah Allah masyal jamaatina ya Allah min al iman wa islam istiqomah nas'aluka musibati rahmatika wa azza imamah wa salamata min ul wal matamin min

yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin sedoyo nyon pangapunten sak kathah muga barokah, sugeng kundur sehat waras panjang umur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya